Esierde platkoeken en vir die bakplaat en vir die deur mekaar geroerde spijsoffer en vir al die inhoudsmate en lentemate, en om morre vir morre te staan om die Heere te loof en te prijs, en net so saans, en vir al die offerwerk van die brandoffers aan die Heere op die sabbate, op die nieuwe maane en op die feestuie, in getal volgens die verordeningen daarvoor, gedierig voor die aangezicht van die Heere. So moes hulle dan die dienst waarneem van die tent van samenkomst in die dienst van die heiligdom in die dienst tot hulp van die seens van A, Ron, hulle broers, vir die dienstwerk in die huis van die Heere.